chapter 7. Epende ho archierius e ara tauta hutos, eke. Hode efe Andres Adelphoi cae Peturis, accusater hotheos tes doxes ofthe to patri hemun Abraham onti ente te Mesopotamia prin e catoi caesai auton in Charan kai epen pros auton exelthe ectes ges su kai ectes su geneas su kai dura es hin an soi dexo tote exelthon ec ges caldaion kato kesen en charan ka kathen meta ta apothanein ton patura autu meto kisen auton es ten gen tautein, es hen humes nun katoikete. Kai uk edoken auto kleuronomion en aute, ude bema podos, kai epengelata dunai auto es catascesen autein, kai to spermate autu met auton, uk ontos auto tecnu el alesen de hutos hothe os hoti estai ta sperma autu par oikon in ge alotria kai dulo susen auta kai kako susen ete tetra kai ta ethnos ho ean dulio susen krino ego epen hotheos kai meta tauta exiliusontai kai latreus susen moi in to topo tuto kai edoken auto dia thekein peritomes kai hutos egenesen ton isaak kai peri etemen auton te hemera te ogdae kai ha isaak ton jacob kai ha jacob tus dodeka patriarkas cae hoi patriarcae zelosantes ton Iosef apie donto eis aegupton, cae ein ho met autu, cae ex eleto auton ec pason ton philipseon autu, cae edoken autu karin cae sophian enantion pharao, basileus aegupto, cae catestesen auton, he gumenon ep aigupton kai holon ton oikon autou elthen de limos ef holin ten gain aiguptu kai kanaan kai thlipsis megale kai uk huriskon cortasmata hoi paturis hemon akousas de jacob onta sita en aigupto ex apestelen tus paturus hemon proton kai into deutero anegnoriste iosef tois adelphois autou kai phaneron egenita to pharao to genos tu iosef apostelas de iosef mete calasator ton patera autou iacob kai passan tein sug autu en psukreis hebdome conta pente. Catebe der de Jacob es aegupton, cae eteliutesen autos, cae hoi patures hemon. Cae mete thesan es sucrem, cae etethesan thesan ento menemete, ha o nesator Abraham, cae times arguriu para ton huion emor tu sukem kathos de engedzen ho chronos tes epangelias heis o mosin ho theos to abraham euxesen holaos kai eplethun the in aegupto acris hu aneste basileus heteros hos uc edei ton Iosef, hutos kata Sophia samanos, to genos hemon, eka kosin tus paturus hemon, tu poien ec theta ta brefe auton, eis to me zoa gonestai. En ho cairo egenethe Moses, cae en asteos to theo, hos hemon, ane menas tres en oiko tu patros. Ec te auton ane he thugater farao cae ane auton he aute es huion. Cae epae diuthe moses passei sophia aiguption ende dunatos en logois cae ergois hos de eple ruta autou tesaraconta etes chronos anebe ten cardian autou epi skepsastai tus adelfus autou tus huius israel cae idon tina adicumenon e munata kai epoiesen ek to kata pon umeno pataxas ton aegyption. Enomidzen de sunienai tus adelphus autu, hoti hotheos dia keros autu didosen autois soterian, hoide u sunecan. Tete epiuse hemera ofthe autois, ma commonois cae sun elasen autus, es erenein, epon, Andres Adelphoi este humes hina te adicete alelus. Hode adicun ton plesion aposato auton epon tis se catestesen ar conta cae dicastein ef hemas. Me anelen me su theles, hon tropon aneles cthes ton aiguption, effugen de Moses in to lago tuto kai egenata par oikos in ge madiam hu egenesen huius duo kai pleurothen ton et ton conta of the auto ente te eremo to orus sina angelos curiu in flogi puros batu hode Moses idon ethel madzin ta horama pros ur de autu kata no esai e genita phone kuriu pros auton. Ego ha theos ton pateron su, ha theos Abraham, kai ha theos Isaac, kai ha theos Iacob, in tromos de genomenos Moses, uc etolma kata no esai epen de auto ha curios luson ta hupadema ton padon su hagar tapos en ho hestekas ge hagia esten idon edon ten kakosen tu lau mu tu en aigupto, kai tu stenagmu auton ekusa kai ben exelestai autus kai nun dura apostello se es aegupton. Tuton ton mosein hon erne e pontes tis se, cat tesen arconta, cae decastein tuton hotheos arconta cae lutrotein apestelen in caere angulu tu ofthentos autou in te batou hutos exegagen autus poiesas terata kai semea in ge aigupto kai in eruthra thalase kai ente eremo ere mo et te Hutos esten ha moses ha epon tois huios Israel profetein humin anastese curios hotheos hemon ec ton adelphon humon hos eme. Hutas estin ha genomenos in te ecclesia, in te eremo, meta tu angelu tu laluntos auto, in to ore sina, cae ton pateron hemon, hos edexata logon zonta dunai hemin. Ho uc e thelesan hupe kooi genestai hoi paturis hemun al aposanto kai estrafesan te cardia auton eis aigupton. E pontes to aaron poieson hemin theus hoi pra por iusontai hemun, hagar moses hutos hos exegagen hemas ec ges aeguptu uc oidemen te gegonen auto. Cae emosca poiesan entais hemerais ecenais cae anegagon thusian to edolo cae euphrenonta entois ergois ton ceron auton. Estrepsen de hotheos cae paredocen autus latriuen te stratia tu uranu kathos gegraptai en biblo ton propheton me sfagia kai thusias pros enigkate moi et te tesaraconta en te eremo oikos Israel. Kai ane ten skenein tu moloch, kai ta astron tu theu humon remfan tus tupus hus epoiesate pros cunein autois cae metoicio humas epecena cena babulonas. Heis tu martoriu en tois patrasen hemon ente te remo cathos diataxata ha lalon to mose poiesae autein cata ton tupon hon heorakei en kai es egagon dia dexamenoi hoi patures hemon meta Jesu ente kataskese ton ethnon hon exosen hotheos apo prosopu ton paturon hemon heos ton hemeron david hos huren karen enopion tu theu kai etesata huren skenoma to theo Jacob. solomon de o ka do auto oikon al uk ha hupsistos in kera poietois na ois katoi ke kathos ha prophetes lege ha uranos moi thronos he de ge hupapodion ton padon mu poion oikon oikodomesete moi lege curios e tis topos tes cata pauseus mu. Uci hecer mu epoiesin tauta panta. Sclero traceloi cae aperit te cardia cae tois osen humes ae to pnumeti to hagio ante piptete hos hoi pateres humon cae humes tina ton propheton uk edioxan hoi pateres humon kai apectinan tus pro catangelantas peri tes eliuseos tu decaiu hu nun humes prodotai kai phones gegeneste hoi tinis elabete ton nomon es diatagas angelon kai uk e fulaxeter acuontes de tauta dia prionto tais cardiais auton kai ebrucon tus odontas ep auton huparcon de pleires pneumatos hagiu atenissas es ton uranon eden doxan theu kai iesun histota ec dexion tu theu kai epen idu theoro tus uranus aneogmenus kai ton huion tu anthropu ectexion histota tu theu craxantes de phone megale sunescon ta ota auton kai ormesan homothumadon ep auton kai ek balontes exo tes poleos elithobalun kai hoi martures apethenta ta hematia para tus podos ne aniu ka lumenu saulu kai elitho ton stefanon epi kalumenon kai legonta curie jesu dexai ta penuma mu Thes de ta gonata e craxen phone megale curier me stases autois ten hamartian tautein, kai tuta epon e koimethe.